Pozdrav, moje ime je Iva, hvala što ste tražili moju pomoć, u datim dijalogima imate date opcije i zaberite potrebnu opciju.